سائر في ربى الزمن زمن طارق بابد منا منا حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن سائر في ربى الزمن زمن طارق بابد Zar se čovjek koji kreće na put nepokornosti Allahu te bareke ve taala ne boji da se neće vratiti s toga puta? Zar nije svjestan blagodati Allahove da ga on čuva na kopnu i na moru i u zraku? قوم تململوا وأذاقوني الإحن صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم Nema nikakvoga hajra u putovanjima koja nisu u i od pokornosti Allahu te bareke ve taala. باب ذي المنن منن حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن سائر في ربى الزمن زمن طارق باب Čuvaj se putovanja u kojima je haram i koja odvode u haram i koja olakšavaju haram jer ona brišu i poništavaju bereket, blagoslov u ljudskom životu. صافحوا راحة العفن جئت بالحب مشفقا أن خطى السنن في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن سائر في ربى الزمن زمن طارق باب Nemoj ايتي na mjesta gdje se krše Allahovi tebareke ve taala propisi i gdje se ne poštuje njegova tebareke ve taala vjera nemoj ići ondje gdje ćeš vidjeti i sjediti sa onima koji su nepokorni Allahu tebareke ve taala boj se da te Allah uzvišeni ne upiše među takve ضيعوا اللبن قولهم عند دعوتي هون الأمر لا تجن ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن قولهم عند دعوتي Otputuj da posjetiš svoju majku i oca.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 da se zamisli i da se upita koji put će da odabere i gdje će završiti taj put na koji je kročio svojim nogama. Svako dobro je u tome da se čovjek sačuva svega što je Allah tebareke bareke ve taala zabranio i da se udalji od svih nevaljalština i sumnji i stvari koje upropaštavaju čovjeka. Svako zlo je u odlasku na mjesta u kojima je smutnja i gdje se spušta Allahova srđba i prokledstvo. Posebno kada imamo u vidu činjenicu da se na ta putovanja najčešće odvodi cjelokupna porodica. Allah te bareke ve taala kaže: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi" Na dan kada će bježati čovjek od svoga brata, wa ummihi wa abeehi, i od svoje majke i od svoga oca wa sahibatihi wa banih i od svoje žene i od svojih sinova li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni svaki čovjek će imati toga dana ono čime će se zabaviti kažu islamski učenjaci dijete će se okačiti o vrat svoga oca zato što ga otac nije pomogao u pokornosti Allahu te bareke ve taala dužnost je svakom muslimanu koji se boji i strahuje odgovornosti i polaganja računa pred Allahom te bareke ve taala da izabere svojoj porodici kao i sebi ono što je najbolje i najvrijedniji u svojoj vjeri i u dunjaluku. Koliko je bilo putnika koji su se bojali uzvišenog Allaha te bareke ve taala na svojim putovanjima. Pa su bili od najboljih Allahovih dobrih robova. Vratili su se sa tih putovanja oproštenih grijeha, i sa mnogobrojnim dobrim dijelima. Koliko je putnika koji su zapostavili dužnosti prema svome gospodaru Allahu te bareke ve taala na svome putu. Pa su postali od nesretnika. Izašli su objesni. Izašli su radujući se i u gafletu od svoga gospodara, a srce im je bilo raspaljeno žestinom strasti i prohtjeva. Misle da ih Allah te bareke ve ta'ala ne vidi i ne čuje i ne prati. Pa ih je uzvišeni gospodar tim što su izašli na takvo putovanje učinio nesretnima i time što su učinili od mnogobrojnih griha. koliko i koliko je griha koji su učinili da se okliznu čovjekove noge na sudnjemu danu i da se spotakne i padne u džehennemsku vatru koliko i koliko li je samo strasti i užitaka koji su bili uzrokom da čovjek bude uskraćen vječnog užitka i blagostanja na ahiretu. Nema nikakvog hajra u putovanjima koja nisu u i od pokornosti Allahu te bareke ve taala. Putuj na umru. Odputuj da posjetiš svoju majku i oca putuj da posjetiš svoju rodbinu. Uzmi svoju djecu i porodicu na mjesta gdje je Allahova te bareke ve ta'ala milost i blagoslov. Obraduj svoje roditelje i svoje bližnje posjetom. Allah te bareke ve ta'ala će učiniti da tvoj spomen ostane među ljudima i da ti se bereket u obskrbi tvojoj uveća i da ti se tvoj život produži. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Men ehabbe minkum en yunse elehu fi etherihi Ko voli od vas da mu ostane trag u pokoljenjima nakon njega wa yubsata lehu fi rizqihi i da mu se poveća njegov rizk, obskrba. وَيُزَادَ لَهُ فِي عُمُرِهِ فَلْيَسِلْ رَحِمَ I da mu se poveća u njegovom životu, što je svakako određeno u kaderu i od njega i iz njega ne izlazi, neka takav održava rodbinske veze. Putuj da bi naučio nešto od Allahove te bareke ve taala vjere i sazna od nje Allah te bareke ve taala će ti time olakšati put u džennet i povećati tvoje stepene kod njega uzvišenog kaže uzvišeni يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات uzdiže Allah one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje na visoke stepene. Čuvaj se da ne provediš svoj odmor i da ne ideš na putovanje ondje gdje se čine harami Allahu tebareke ve taala gdje se čine Allahove zabrane nemoj ići na mjesta gdje se krše Allahovi te bareke ve taala propisi i gdje se ne poštuje njegova te bareke ve taala vjera. Nemo ići ondje gdje ćeš vidjeti i sjediti sa onima koji su nepokorni Allahu te bareke ve taala. Boj se da te Allah uzvišeni ne upiše među takve. Kaže uzvišeni: fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi." i nemojte sjediti s njima dok ne budu o drugome nečemu govorili. In nekum ize misluhum, vi ste onda kao i oni. Posebno musliman treba da se pazi i čuva da ne ide na mjesta gdje se otvore čine harami i prekršaj Da ide ondje gdje žive nevjernici koji se nadmeću kako će više nepokornosti Allahu te bareke ve taala učiniti. Ondje gdje posebno u ljetnom periodu se skidaju i razgoličavaju tako da čovjek ne može slobodno rahat ulicom proći. Ako skreneš pogled sa jednog harama, odvešćete na drugi. Nema sumnje da mnoštvo gledanja u haram i mnoštvo prisustva harama čini da čovjekovom srcu taj dotični haram postane jednostavan i lahak, da prestane da ga prezire i odbacuje, a to je, ne daj Bože, najgore za čovjeka da mu postane svejedno u njegovoj vjeri da li gledao te harame ili ne. Isto tako, kako čovjek može biti siguran od iskušenja u koje sam može upasti, od iskušenja u koje može dovesti svoju porodicu i svoju djecu. Allah, te bareke ve ta'ala, ne nesumnjivo će te pitati o tim čistim srcima koji su bili Allahu te bareke ve ta'ala u pokornosti, ali si ih ti odveo u zemlju nepokornosti Allahu te bareke ve taala u zemlju grijeha u zemlju razvrata i nemorala i ostavio si ih da hodaju i lutaju pod isprikom i opravdanjem da želiš da ih razveseliš i da im dadneš ono što će ih zabaviti. Nema sumnje da onaj ko se bude puno radovao na ovome svijetu puno će biti tužan i žalostan na ahiretu kako možeš tražiti radost i zadovoljstvo i sreću na račun svoje vjere ondje gdje je Allahova tebareke ve ta'ala srđba i nezadovoljstvo Allah tebareke ve ta'ala ćete nesumnjivo pitati za to. Čuvaj se putovanja u kojima je haram i koja odvode u haram i koja olakšavaju haram, jer ona brišu i poništavaju bereket, blagoslov u ljudskom životu, tako da čovjek izlazi sa i iz ovoga svijeta praznih ruku na ahiret. Uzvišeni Allah te bareke ve taala kaže wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. I vas je prekrio svojim blagodatima, javnim i tajnim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Koja god blagodat je pri vama, to je samo od Allaha. Koliko je tih blagodati koji, koje čovjek ima, a ni sam ih svjestan nije. Zar se čovjek ne boji da u jednom času ta blagodat, ni'met, da se može pretvoriti u kaznu, nikmet od Allaha tebareke bareke wa ta'ala. U slučaju da čovjek ne bude zahvalan Allahu tebareke bareke wa ta'ala na njegovim blagodatima. Blagodati vjere, blagodati imetka, blagodati zdravlja, blagodati porodice i blagodati koje ne možemo ni pobrojati. Allah te bareke ve taala kaže: "Wa iz ta'azzana rabbukum" kada je odredio gospodar vaš le in shakartum le azidannakum ako zahvalni budete sigurno ću vam povećati wa le in kafartum in azabi la shadid a ako budete nezahvalni zaista je moja kazna žestoka. Zar se čovjek koji kreće na put nepokornosti Allahu te bareke ve ta'ala ne boji da se neće vratiti s toga puta? Zar nije svjestan blagodati Allahove da ga on čuva na kopnu i na moru i u zraku? Čovjek nije će Allahove te bareke ve ta'ala blagodati i neće da ih zna. Kella, innel insane le jatga i zaista čovjek prelazi granice raahu stagna kada se osjeti neovisnim od drugih kada zaima onda onda prelazi Allahove tebareke ve taala granice posebno upozorenje onima koji još pomišljaju na odlazak na more ondje gdje se odaziva prokletome šeitanu i hrli i mlado i staro, i muško i žensko, da bi se na tim plažama morskim izgubila i čast i obraz i stid, a onaj ko izgubi stid i da lem testahi fasna mašit, kad se ne stidiš, onda nakon toga radi šta god hoćeš. To je odaziv prokletome šeitanu zar možemo i zamisliti i kako bi to mogli da shvate a kamoli da prihvate prve generacije ovoga ummeta da se kaže nekom od njih da može čovjek musliman da može čovjek pametan i razuman uzeti novac da ga potroši među nevjernicima skidajući se i on i njegova porodica, gubeći stid i obraz i njegova djeca, gledajući u sve i svašta. Zar se takav ne boji smutnje u koju ga Allah te ve taala stavlja i iskušenja u kojem srce ljudsko skreće sa pravoga puta falamma zagu Ezag Allahu kulubahum. Pa kada su skrenuli, Allah je učinio da njihova srca skrenu sa pravog puta. Tamo gdje se namazi propuštaju, gdje se namazi odgađaju, tamo gdje se na svakom koraku haram čini i gleda i radi. Kako se može zamisliti da jedan musliman može i pomisliti da ide na takva mjesta? zasigurno da se ne može i ne smije zamisliti. Jer to musliman ne može i to musliman jedan ne radi. Posebno, kada znamo da se ide na te plaže upravo onima koji su dojuče pomagali da se muslimanski živaju i islam na našim krajevima i područjima iz korijena istrebi. Time se pomažu i oni i njihova ekonomija. Da ne govorimo o haramima koji se čine. I zato smo dužni da upozorimo kako svoju rodbinu i bližnje, tako i ostale muslimane, do kojih nije ovo upozorenje došlo. One kojima se mnogi ustručavaju obratiti i reći mu istinu, da se ne bi ljudima zamjerili na račun vjere. Vidimo takve, da se vraćaju svojim kućama pocrnjelih lica srca su pocrnjela od grijeha i nepokornosti Allahu te bareke ve taala vidimo na njihovim licima smrknutost i tegobu jer su tražili zadovoljstvo u nepokornosti Allaha te bareke ve taala da ne govorimo o o israfima koji se čine da ne govorimo o nezahvalnosti Allahu te bareke ve taala ima isto tako slučajeva gdje se odlazi u Kina ili se pušta omladina da idu u Kina i da idu kroz Korzo gdje se pod opravdanjem neka se malo provedu daje im prilika da čine harame i gledaju i slušaju ono što Allah te bareke ve taala mrzi kako može dozvoliti jedan roditelj da mu dijete gleda u tim kinima ili odlazi u ta kina gdje se vidi ono što je najgore i gdje odlaze oni koji su izgubili stid isto tako u zadnje vrijeme je prošireno To da se djeca šalju na ekskurzije i putovanja sa školom, gdje daleko od očiju i nadzora svojih roditelja, u tuđini bez kontrole, gdje su im olakšani i omogućeni mnogobrojni grijesi. I sve ono što su učili u toku godine, ako su učili kroz mektebe i džamije – da to praktično svojim nogama pogaze i bace za leđa. Bojte se Allah te bareke ve taala u pogledu onih koji vam je uzvišeni stvoritelj subhanahu wa taala dao u povjerenje u emanet. Allah će nas sve zasigurno o tome pitati. Allah uzvišeni kaže Elem ja'lem bi enne Allahe jara Zar on ne zna zar nije svjestan da Allah vidi i kaže ono što je rekao narod Karunom narod Karunov tome silniku i objesniku la tefrah inna Allahe la yuhibbul ferihin i nemoj biti objesan i nemoj biti objestan razuzdan i nezahvalan Allah zasigurno ne voli nezahvalnike وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ I traži onim što ti je Allah podario vječnu kuću. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا I nemoj zaboraviti svoj udio na ovom svijetu. وَأَحْسِنْ I dobročinstvo čini. كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ Kao što je Allah tebi dobročinstvo dao. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ I ne čini nered na zemlji. inna Allahe la yuhibbul mufsidin a Allah ne voli one koji nered čine Allah te bareke ve ta'ala nas upozorava da se ne povodimo za onim na čemu su kafiri i da svoj pogled ne bacamo na njihova uživanja ovo svjetska i kaže ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه I nemoj pogled svoj bacati u uživanja ili na uživanja svakovrsna koja smo im dali kao ukrase ovoga svijeta da bismo ih na kušnu stavili. A obskrba gospodara tvorga je bolja i vječnija. Allah te bareke ve taala kaže svom poslaniku sallallahu alayhi ve sellem o toj na, najvećoj blagodati وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Mi smo ti podarili sedam sličnih ajeta, to jeste sedam ajeta u Fatihi i veličanstveni Kur'an. A nakon toga kaže وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَعْنَ بِهِ I nemoj svoj pogled pružati prema onome što smo im dali na ovome svijetu. To im je nesumnjivo iskušenje i neka nimalo ne misle da ono što im Allah daje na ovome svijetu da je to dobro za njih. ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم neka nimalo ne misle oni koji ne vjeruju da ono što im dajemo na ovome svijetu da je to dobro za njih innama numli lahum li jezdadu ithma mi im to samo dajemo da bi ogrezli što više u svome griju. حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجر جئت بالحب مشفقا أن تظلوا خطى السنن في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن جئت بالحب مشفقا أن تضلوا خط السنن في دجى الليل imam At-Tabarani sa senedom sa lance prenosilaca koji je sahih od Muaza radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal neće se pomaći noge Allahovog groba na sudnjem danu dok ne bude pitan o četiri stvari. O toga je spomenuo an umurihi fime efna i o svom životu ušta ga je potrošio. Dakle, čovjek će biti pitan o svom životu i vremenu koji je, koje je proveo, u šta ga je potrošio i da li je iskoristio ovo Allahu tebareke ve taala veliku blagodat mnogi misle i zamišljaju da postignu na ovom svijetu određeni uspjeh neki misle da postanu ljekari inženjeri da imaju nešto u ovome svijetu što ljudi žele i priželjkuju i na putu ostvarenja toga oni mnoge noći ne prospavaju i mnogo truda i napora ulože da bi to postigli. Doćim bez ikakve sumnje ono zašto treba čovjek zaista da se potrudi i svoje vrijeme u to da utroši jeste da postigne za ahiret prave stepenove i prave vrijednosti. Iako ono što je od ovoga svijeta, da ga čovjek postigne, da bi sebe i drugi pomogao u cilju i svrsi zbog koje je stvoren, a to je radi ibadeta Allahu te baraka ve taala, bez sumnje da je to korisno, ali ako ljudi toliki trud ulažu da bi postigli na ovom svijetu uspje, koliki tre, tek trud treba da se ulaži da bi čovjek, da bi čovjek postigao uspje na ahiretu. Mnogo je toga u čemu čovjek može korisno iskoristiti svoje vrijeme. Na prvom mjestu da se pozabavi učenjem i saznavanjem o i iz Allahove te bareke ve taala knjige Kur'an Kerima. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam al bukhari "Khayrukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Najbolji među vama je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu poučava. Koliko vremena u raspustu i u godišnjim odmorima ljudima prođe a da vrlo malo ili neki ništa iz Allahove knjige Kur'an i Kerima ne nauči jer to sebi nisu zadali za obavezu i za cilj zar nije upravo taj raspust i godišnji odmor prilika da poboljšaš svoje učenje Kur'an i Kerima. Da naučiš svaki dan barem pet ajeta iz Kur'an i Kerima. Na pamet. I da ih učiš na nafilama i na namazima kada se u sebi uči. A to ponavljaš i da saznaš njihova značenja zaista onaj ko se potrudi da to s Allahovom tebareke ve taala pomoći i postigne uzvišeni Allah tebareke ve taala čemu nadat se i pomoći u tome zatim da čovjek se potrudi u slobodnom vremenu a samim tim i svoju porodicu i čeljad da na to navede, da nauče nešto iz sunnata, iz prakse, iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. A zaista se u tome nakon Kur'an i Kerima ima mnogo i puno naučiti. Nažalost, ono što se dešava jeste da čovjek kada uđe u godišnji odmor i omladina kada počne koristiti svoj raspust ne samo da mnogi ne nauče novo nego mnogi i zaborave ono što su učili i naučili tokom godine drugim riječima ono što je naučeno tokom godine sad se od toga treba ne daj Bože odmoriti I time se podvaja vjera od ostatka života. Znači, ono je bilo obaveza i dužnost, e sada ćemo se malo od toga da odmorimo. Allah te bareke ve taala kaže svoje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji nam je najbolji uzor fa iza faragta fansab a kada završiš sa dunjalučkim poslovima onda se potrudi u ibadetu wa ila rabbika farghab i nastoj da zadobiješ zadovoljstvo gospodara svoga često se dešava da u tim godišnjim odmorima i na tim raspustima da se jednostavno pocijeni ono znanje koje se naučilo tokom godine pa Allah ga onda uzme onome koji ga je imao i onome kome je bilo dato pa ga zaboravi nakon toga kao da ga nije ni posjedovao, kao da ga nije ni znao, zbog toga što ga nije cijenio. Od načina kako se može iskoristiti u svakome dobro godišnji odmor i raspust jeste i da se umra obavi. To jeste da se ode u zijaret Allahovoj kući, Bejtullahu, Kaabi. Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hadis u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim el umratu ila el umrati kefaratu lima bejnehuma idhi el kebair od jedne do, du, do druge umre brišu se grijesi koji su počinjeni između njih ako se čovjek bude čuvao velikih grijeha koliko samo nagrade čovjek ima da klanja namaz kod Bejtullah u El Mesđidu Haram jedan namaz je kao stotinu hiljada namaza na drugom mjestu to je kod Kaabe a u džami Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem u Medini je kao hiljadu namaza namaz obavljen u džami Allahovog poslanika, ali sad sam je kao hiljadu namaza na drugome mjestu. A koliko i koliko je samo u tome hajra, da ne govorimo još o drugim koristima koje čovjek može vidjeti i naći na tom hajrli putovanju. Pa onaj koji u mogućnosti, neka iskoristi tu zlatnu priliku koja mu je pružena. Da poveća svoj iman, i da se ojača i učvrsti u takvalu. Zatim, obilazak svoje rodbine, koju su mnogi zaboravili i zapustili. A to je obaveza za koju će pitati Allah te barake ve taala svog roba na sudnjem danu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kao što bilježi i Buharija i Muslim u svojim sahihima ar Errahimu muallakatum fil arš rodbinske veze su okačene o Allahov arš te kulu i govori men wasaleni wasaltuhu ko mene spoji ko mene održava men wasaleni wasalehu Allah ko mene održava Allah njega uzdržao. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ako mene prekida, Allah njega prekidu. Čovjek u toku svoga života, kada radi ili uči i studira, često bude zaposlen i zabavljen. Tako da nije u stanju i mogućnosti ovoj dužnosti i obavezi udovoljiti na najbolji način. Ali ovi odmori godišnji i raspusti su najbolja prilika. Da čovjek napravi sebi plan i program posjete svoje rodbini. Posebno, ako se tome velikom dobru doda dužnost i obaveza da im prenesemo ono što je nama Allah te bareke ve taala omogućio i dao od blagodati da znamo od blagodati ove njegove vjere pa da im dostavimo korisnu knjigu i kasetu da im kažemo hairli nasihat do kojeg oni nisu mogli da dođu nesumnjivo da je u održavanju rodbinskih veza veliko dobro samim tim što se podmladak tome uči i podučava. Zatim, što time Allah te bareke ve ta'ala čovjeku daje da mu spomen ostaje u kasnim generacijama i da mu se rizk njegov poveća i da mu njegov život se produži. Tako, da oni koji su svjesni ove dužnosti i obaveze naprave sebi program zijareta koji mogu biti u jednom kraćem periodu, ali da se obo, obavezi i dužnosti udovolji. Zatim, od načina kako se može iskoristiti vrijeme u godišnjem odmoru i raspustima, jeste da se pridruži ljetnim kampovima, korisnim ekskurzijama, koje vode i predvode učeni i na kojima se ima i može šta naučiti. Tako da se iz takvih druženja i seminara svi vraćaju čvrši i bolji od načina kako se može vrijeme najbolje iskoristiti u periodu godišnjih odmora i raspusta jeste da se posjete oni za koje imamo lijepo mišljenje o njihovoj pobožnost i učenost. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže kako bilježi imame tirmizi sa Hasan lancem prenosilaca od Ebu Musa el Ešarija radijallahu anhu da je rekao ko obiđe bolesnika ili posjeti brata svoga u ime Allah pozove ga glasnik govoreći u svakom dobru ti bio i u dobru bio tvoj hod i pripremio sebi mjesto u džennetu. Posebno kada u svojoj blizini imamo učenih i pobožnih od kojih možemo dosta toga korisnog čuti i naučiti. Isto tako ovaj period je prilika čovjeku da nadoknadi ono što nije mogao u proteklom periodu godini. To jeste da se potrudi da mu nijedan sunnet ne promakne. Radilo se o pritvrđenim sunnetima vezanim za pet dnevnih i noćnih namaza ili o drugim namazima i na filama. Zatim, da nastoji da mu ne promakne, da mu ne prođe namaz u džematu i mnogo toga ibadeta i dobra koji može da učini. Isto tako to je dobra prilika čovjeku da nadoknadi propušteno proteklom vremenu kada nije imao toliko vremena za dužnosti i obaveze prema svojoj porodici i svojoj čeljadi. Nakon što je bio zauzet svakodnevnim poslovima i obaveza, da sjedne sa njima da se međusobno posavjetuju da im kaže koju riječ dobra zatim ako čovjek nije mogao u proteklom periodu naći vremena za čitanje mnogobrojnih korisnih knjiga pa ih je poredao po rafovima žaleći što ih nije mogao čitati i želeći da sazna ono što je u njima, to je prilika da se posavjetuje i sa učenima šta mu je najkorisnije i najprioritetniji u narednom periodu godišnjeg odmora da pročita od te korisne literature. A u vremenu kada nije u mogućnosti i stanju da čita, da koristi korisne kasete sa raznovrsnim dinskim sadržajima sa temama koje su od svakog dobra koje je danas koje su danas olakšane ljudima radilo se o audio kasetama ili se radilo o raznim drugim vidovima ili se radilo o drugim načinima i metodima koje čovjek treba da nastoji da iskoristi. Isto tako, ovaj period je prilika čovjeku da se pobrine o onima koji su oko njega, a muhtać su i potrebni su. Čuo si i znaš za jetima, kojeg niko ne obilazi, od koga su mnogi ruke digli da odeš pa da ga uzmeš za ruku i da ga pomiliš i da ga izvedeš i da mu hediju kupiš jer ko što je drago tvom djetetu da dobije poklon ko će se pobrinuti o tom je etimu koji očekuje da mu se otac pojavi a nije ga vidio tolike godine niti mu se zna za trag pa budi ti taj kome je Allah tebareke ve taala usadio milost u srce i koji će na taj način dobiti Allahov blagoslov jer onaj ko se brine o jetimu je uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džennetu kao što su dva prsta jedan uz drugog pa budi od onih koji će iskoristiti tu zlatnu priliku zatim da posjetiš prijatelji prema kojima ti imaš obavezu one s kojima si se nekada u djetinstvu družio i išao u školu a godine su između vas stale, tako da se prisjećate onih proteklih dana. To ti je prilika da progovorite o prošlosti, a i budućnosti. To jeste da ga pozovete u Allahovu te bareke ve taala vjer. Jer da nekoga Allah te bareke ve taala tvojim uzrokom uputi pravim putem, bolje ti je nego veliko bogatstvo na ovome svijetu. Isto tako, u ovom ljetnom periodu može se vrijeme iskoristiti da bi čovjek naučio nešto i od ovoga svijeta što će mu biti korisno. Da dijete nauči umjesto da sjedi pred internetom i traži šer, da nauči neki koristan zanat. Danas barem to nije problem. Da se kupi nešto malo alata, pa da on bude od koristi i sebi i drugima. Da zna popraviti nešto. Da zna nešto i od ovih poslova. I to je korisno da se sazna. Isto tako, u proteklom periodu, u predmetima, ako je neko od omladine bio slab u učenju, to je prilika da može to nadoknaditi i naučiti. Jer sve što je dozvoljeno ovom vjerom i ima za cilj da se njime postigne Allahovo te bareke ve ta'ala zadovoljstvo, to je od hajra. Pa da čovjek se pouči tome. Nemojmo reći od ovih nauka koje su korisne ljudima da nema koristi. Zato što je nekome teško i lijeno da prisjede i da nauči. Kada govorimo o matematici, recimo, mnoge imamo da im je teško i mrsko učiti to. I govore, nema koristi od ovoga. Doći im, nama su potrebni ljudi, stručnjaci i specijalisti, koji će znati kako je Allah te bareke ve taala propisao da podijeli nasljedno pravo i mnogo toga drugoga. Da ne govorimo o drugim pojedinačnim predmetima koji mogu biti od velike koriste ljudima. Ako učiš i studiraš jezike, možeš drugoga pozvat preko stranoga jezika koji učiš, možeš drugoga pozvati u islam. Možeš drugog jezika prevest na svoj ili sa svog na drugi jezik korisnu knjižicu koja može biti drugome uzrokom u njegovome hidajetu sa Allahom te bareke wa ta'ala pomoć. Isto tako, omladina može u narednom periodu ljetnom da uzme nešto od predmeta koji ga čekaju u narednoj godini, pa da se pripremi za to. Jer Allah te bareke wa ta'ala voli kad neko radi kakav posao, da ga uradi kako treba. Voli kada neko radi kakav posao da ga uradi kako treba. Tako je i sa ovom naukom. I jak mu'min, jak prvo u imanu, a onda u svemu ostalom, hajrun wa ahabbu ila Allahi minal mu'mini da'if, je bolji i Allahu dragži od slabog mu'mina, slabog vjernika. A u svakom je hajr. Ali je ovaj koji je jači, bolji korisni i s druge strane draži Allahu te barake wa ta'ala. I zato musliman, ako može postići veće, ne zadovoljava se sa manjim i nižim. Kao što Allah te barake wa ta'ala kaže, ete stebdilune levi huwa edna, bil levi huwa hajr. Zar ćete zamijeniti ono što je manje za ono što je veće i bolje? Onaj koji popravlja kola, ako ne uradi svoj posao kako treba, I ti putuješ kroz zemlje nemuslimana, pa ti se pokvare kola. Ili bude uzrokom sudara. Može biti uzrokom da on uđe u džehennem. Zato što je olako shvatio svoj posao. I ništa u ovoj vjeri nema slučajno i nevažno. Sve što radiš, sve je važno. U klozet kad ulaziš, prije nego što uđeš ti učiš dovu do te mjeri da te Allah sačuva min al khubuthi wal khabai džina i da te sačuva nečistoće a kamoli u ostalim i drugim ljudskim poslovima kada bi se ovo shvatilo kako treba i na pravo mjestu drugačije bismo mi bili i drugačije bismo živjeli doći kada se shvati drugačije kada vjera ostane po strani, za višak našeg vremena ako nam ostane, kada se Dunjaluku dadne prednost nad Ahiretom, u tome slučaju nemoj se čudit šta nam se bude dešavalo. Putovanja ima pet vrsta. Prvo, putovanje koje je obavezno i dužnost. A to je da obaviš hađ, da tražiš znanje, da izađeš iz zemlje nemuslimana u zemlju muslimana i iđu da učiniš. To je dužno i nužno putovanje. Drugo, putovanje koje je mustahab, lijepo i pohvalno, a to je da posjetiš svoju rodbinu, učeni, tako dalje. Treće, putovanje koje je mubah, dozvoljeno. A to je da izađeš da bi radio i zaradio da ne bi bio muhtač da tražiš od ljudi. Četvrto, putovanje koje je pokuđeno i mekruh, a to je da izađeš iz zemlje u kojoj je zavladala epidemija zato što time možeš prenijeti to na druge i peto putovanje koje je u osnovi haram i zabranjeno a to je putovanje nepokornog svojim roditeljima roditelji mu ne daju i zabranju on to hoće i radi ili putovanje načelno kome je za cilj i svrha kome je svrha fesad i nered i činjenje harama bila je pitana neka ulema koje je najbolje putovanje pa su odgovorili najbolje putovanje je ono kojim ćeš se pomoći u svojoj vjeri. Čovjek je dužan i obavezan. Kada je u pitanju godišnji odmor i raspust i putovanja, da preduzme određene korake i uzroke kako bi se sačuvao da ne upadne u haram i u šubhe, u sumnje i u fitne, u smutnje. Na prvom mjestu to je takvaluk, bogobojaznost. Potrebno je da čovjek čini dovu Allahu te bareke ve taala da ga u njegovom putu koji je u osnovi mubah i dozvoljen da ga uzvišeni Allah te bareke ve taala obskrbi dobročinstvom i bogobojaznošću. I to se uči u dovi putnoj dovi. Allahumma inni es'eluke fi seferi hada el birra wa taqwa. Allahu moj, ja te molim na ovom svom putovanju dobročinstvo da mi podariš i bogobojaznost. Wa min al ma tarda. I od dijela ono čime si ti zadovoljan. Allahumme hevvin alejna seferi, Allahumme hevvin alejje seferi hada. Allahu moj, ti mi olakšaj ovo moje putovanje. Vatuje anni bu'de i približi mi njegovu udaljenost. Skrati mi daljinu. اللهم أنت صاحب في السفر الله موي تي ما براتيش نا بوتوفاني والخليفة في الأهل أي نادزيريش إي موي بوروديتسو اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب fil mali wal ahl Allahu moj molim te da me sačuvaš od iskušenja puta od lošeg završetka u porodici u imetku i čeljati dakle čovjek svojom dovom da moli Allah te bareke ve taala za bogobojaznost i takvalu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispraća Muaza radijallahu anhu kada izlazi u Jemen da ljude poziva i na pravi put i da im ukazuje na istinu. Pa mu oporučuje govoreći ittaqillaha haythu ma kun boj se Allaha gdje god bio pogledajte vasijeta putni boj se Allaha gdje god bio wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha i loše djelo zamijeni dobrim to jeste nakon lošeg učini dobro izbrisaće ga wa khaliqin nase bi khuluqin hasan i sa ljudima se druži lijepim ophođenjem kako je najljepše zatim da čovjek čuva svoje organe od harama od uzroka koji vode kvarenju srca jeste da čovjek pusti svoj sluh i sluša njime haram da pusti svoj pogled i gleda njime haram da sluša ono što je Allah te bareke ve taala zabranio ili da sluša ono u čemu nema koristi. Besposlen govor. Jer nije uslov da se srce pokvari da čovjek učini haram. Već je dovoljno da se u tome srcu nagomila ono što je beskorisno. Tako da čovjek treba da nastoji da njegovo srce, njegovim vidom i sluhom ne uđe ništa drugo osim spomenjanja Allaha te bareke taala i samo ono što je korisno i pohvaljeno. Zatim, da čovjek ne bude zaveden, ne bude zadivljen lažnim vanjštinama, ovo svjetskim, dunjalučkim ljepotama, nemoj da te zavara med i to što je on sladak, ako u njemu ima otrova. Nemoj da te za, zavara lijepa bašta ako će nakon nje doći užareni džehennem, džehennemska vatra. Islam je pozvao i podstakao na putovanje. Da čovjek putuje po zemlji, ali ne da bi se zabavljao i provodio, i svoje dragocijeno vrijeme trošio i tračio, već, kao što kaže Allah tabaraka wa ta'ala, قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين i reci putujte po zemlji i pogledajte kakav je bio završetak zločinaca griješnika dakle da čovjek uzme pouku u tom je putovanju da se okoristi njime i da na kraju opet ima za cilj pokornost uzvišenom Allahu te bareke wa ta'ala mnogima je ovaj svijet uljepšan svojom vanštinom, ukrasima zabavama i provodima ali mi opet takve vidimo da su u duši nesretni da im je srce stisnuto da nemaju rahatluka niti se njihova sreća vidi na njima već nakon prolaznih užitaka i zabave dolazi nesreća zabrinutost tuga i musibeti. Allah te baraka ve ta'ala je dao da oni koji budu robovima svojih strasti, da osjećaju dosadu, teškoću, teret. Vidimo ih da jednom prilikom idu na morske obale, drugom prilikom na mjesta igre i zabave ima i onih koji su svojom rukom okončali svoj život sebi zasitili se ovoga svijeta pitaju neki da li čovjek može biti u sred mnoštva ljudi osamljen pa kažu može onaj koji je uzeo za cilj svoje strasti, svoje prohtjeve, Allah te bareke ve ta'ala mu dadne nesigurnost. Dadne mu bezizlazne situacije, dosadu, teškoću. Tako da iako oni prividno uživaju, oni su u velikome azabu. Zatim, da čovjek svoju vjeru i sebe ne izlaže smutnjama i iskušenjima. Jer ne zna kakav će izaći iz toga. Čovjek izađe iz svoje kuće sa svojom porodicom i čeljadim. Na mjesta gdje se čine grijesi i nepokornost Allahu te barakeva ta'ala pa izgubi svoju vjeru koja mu je najvažnija i najdragocijenija u životu na ovom svijetu i na budućem. Blago li se onome koji umre na dan kada umre, a sačuvao je ono što mu je najvrijednije na ovome svijetu, to jeste svoju vjeru, tako da se susretnije sa uzvišenim Allahom Tebareke ve Ta'ala a vjera mu je čista ostala. Namaz je obavljao kako treba, a i ostale obaveze ove vjere. Stao je pred Allaha te bareke ve taala, a ni jedan musliman od njega neće tražiti bilo koji dug ili neki hak ili nepravdu koju mu je učinio. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem htio je da klanja dženazu ili da obavi dženazu jednom čovjeku. Pa je pitao hel alaihi dejn ima li on duga prema nekom?" Qalu dinaran. odgovoriše dva dinara to jeste dva zlatnika Fekale sallu ala sahibiku. Pa reče, klanjajte vi svome drugu. Fekale ređul, pa reče jedan čovjek, dejnuhu alejje. Njegov dug je na meni. To jeste, ja ću ga vratiti. Fesalla alejhi nebiju sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je obavio dženazu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. ثم انه لقي الرجل بعد فتره zatim je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam sreo toga čovjeka nakon izvjesnog vremena faqala hel qadajte dejnehu pa mu reče jesi li vratio njegov dug فقال لا بعد pa odgovori nisam još ثم لقيه مره اخرى Zatim ga je drugi put sreo. Fa kale hel kadajte ani. Pa mu reče, jesi li vratio za njega? Kale naam. A ovaj odgovor jesam. Fa kale sallallahu alaihi ve sellem, pa reče Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, el ane beridet džildetuhu. Sada se ohladila njegova koža. Zatim da čovjek bude svjestan da su na najvećem gubitku oni koji uzmu sebi za cilj sebe i svoje strasti. Pa gleda da im udovolji. Jede, pije, uživa, provodi se i zabavlja, zanosi se lažnim nadama, dok nestane pred Allaha te bareke ve taala praznih ruku od bilo kojeg dobra. Koliko ima ljudi koji su se provodili u grijesima pa im je došlo vrijeme da su poželjeli da su bili kažnjeni na dunjaluku za te svoje grije. Oni koji su isprobali grijehe a mislili su da u njima ima nešto lijepo i novo i fino. Nisu bili svjesni činjenice da Allah nije bereket i dobro učinio u šerru i u haram. Vidimo ih da nisu svoju žeđ utolili. Da nisu svoju glad zasitili. I čovjek se ne može zadovoljiti osim samo halalom. Osim samo onim što mu je Allah te bareke ve taala dozvolio i propisao. A da ne govorimo o lošim posljedicama grijeha, jer je o tome već bilo govor. Koliko ima onih koji su izašli iz harama, A do dan danas se boje i pribojavaju da neko ne sazna za taj njihov grijeh. Treba znati da islam ne spriječava zdravu, čistu i ispravnu fitru, prirodu u kojoj je čovjeka stvorio. I da je Allah te bareke ve taala taj koji je stvorio čovjeka propisao propise kako će živjeti. I samim tim svako je dobro u slijedjenju ove vjere i svako zlo u ostavljanju ove vjere. I nema ni jedne ljudske potrebe, a da Allah te bareke ve taala zato nije dao odgovor i rješenje. Realni, ispravni ljudske potrebe ne bijesa objesti i prohtjeva nema ni jedne ispravne ljudske potrebe koja izvire iz iz čega? iz zdrave ljudske prirode a da Allah te bareke ve taala najbolje rješenje za to nije dao dočim kada ljudi ne postupaju po Allahovoj te bareke ve taala vjeri onda traže sebi izlaz i rješenja u nečemu u čemu nema izlaza i rješenja zatim srce jednog mu'mina pita se gdje je put spasa od smutnji koje su se povećale u ovom našem vremenu u kome je više zla, a manje dobra. Najbolji put da se čovjek spasi smutnji i iskušenja jeste da se udalji od njih. Jer onaj ko bude siguran od smutnje, upašće u smutnju. I ko ne bude svjestan opasnosti. Zatim, da se čovjek čuva i pazi lošeg društva, koliko je lošeg društva ili koliko je loše društvo odvelo onih dobrih na stramputicu. I zato traži najbolje ako želiš spas i uspjeh da ne bi bio od onih za koje Allah tebareke bareke wa ta'ala kaže da su govorili i da će govoriti na sudnjem danu wa ma adallana illa al mujrimun a nisu nas odveli na puticu niko drugi do oni zločinci najgori jedni će druge optuživati el mer'u ala dini halili čovjek je na vjeri svoga prijatelja svoga druga fel janzur ahadukum men yuhalil pa neka gleda svako od vas s kim će u društvu da bude zatim da čovjek bude svjestan toga da ono što uradi na ovome svijetu da će to ponijeti na ahiret i da će s tim ući u svoj kabur i koliko i koliko je onih koji su ušli u godišnje odmore i raspuste ne gledajući i ne pazeći šta će raditi i gdje će ići pa im je to bilo njihovim nesretnim završetkom molimo Allah te bareke ve taala da nas učini od onih koji prihvataju pouku od onih koji rade po propisima ove vjere od onih koji nastoje da dobiju Allahovu te bareke ve taala milost i njegovo zadovoljstvo Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.